Ni ciui supposas, che vitro estas pli natura, pli secura, cae pli ecologia ol plasto. Se vi vidas trincajon en vitra botelo, vi eble pensas, tio estas pli bona por la medio, cae por mia sano. Sed nova studo el Francio montris ion tre surprisan. Vitrae boteloi, ol plastai, en havis gis quinde coble pli da microplastoi. La esploristoi controlis diversa in trincajoin, limonadon, bieron, teon, aquon, ca malcovris che vitrae boteloi ofte en havis circa cent microplastain particloin por ciu litro da trincajo. Compare, plastae boteloi au ladscatoloi en havis multe malpli, nur kelkain gis dec kelkain particloin por ciu litro. Tio shocis ec las ciencistoin mem. Do, cio ocasas? Ciu la vitro mem diserigas? Felice ne, La vero estas iomete pli complexa, sed ancao tre interesa. La cefa culpulo estas la covrilo de la botelo. Multae vitrae boteloi usas covrilo in el metallo, tamen tegita in per plastajo. Tum transportado cae stocado, tiui covriloi povas froti contra aliai obiectoi, cae floquetoi de la tegajo povas comenci a partigi. La malgrandegae plastae pecetoi poste falas en la trincajon. Ne la botelo, sed gia covrilo estas la problemo. Interese, ne ciui trincajoi estas egale trafitae. Vino, exemple, prescau tute evitis la problemon. Versaine char vino cutime havas corcan stopilon an stato plaste tegitan covrilon. Ancau simpla aquo in vitrae boteloi montris multe malpli da particloi o la liae trincajoi. Do, la spezzo de trincajo, la covrilo, cae etch la maniero stocadi la boteloin povas influi la resulton. Ciuni nun devus eviti vitrain boteloin? Ne nepre. La bona novajo estas che oni facile povas solvi la problemon. La esploristoi trovis che se oni blovas aeron sur la covriloin au lavas ilin per aquo ca alcoholo, anta olen boteligi la trincajon, la quanto da microplasto e falas je pli o 60 procentoi tio signifas che fabricantoi povus tui comenzi usi tiun metodon por malpliigi la riscon. Compreneble, ni ancora onestias precise kiel microplastoi influas nian sanon. Sed pli cae pli da studoi montras, che ili trovigas prescau cie, en la maro, en la pluvo, ca ec en nia corpo. Sekve, ciu pasio por malpliigi ilian geeston en niai trincajoi estas grava. Do, la sequan foion, ciam vi accetas potelon da limonado au biero, memoru, la aspecto povas esti trompa. Cai, se vi hazarde estras trincaj fabricon, nu, eble indas consideri blovi ion da aero en tiuin covriloin, ciune?